Шумартине бе парзая мар. Шимешкін кыналарда стенетші. Вол бұр пірерін пірерін елзе жіне хучы. Ағалден калама шиккен. Водан ман юмыш пулны дезе. Э, мен калынес. И, и Исука, әжі кына аныштар, шымартыне жақсем тада за барышқа. Убышки пожарған манжын, и сука хыделы планчем. Вара иккеше де сидел хушине кірзе ларса, хызіне хебірдеттереген ішшінчен калачрыш. Апла выл хамра даван булатха келешрей сука. Лариванана лукари зымахи зімбе каласа барзан. Ял чине зымах кайны чынах даван мар. Халық шываре хапха деші, тем каласа бітереш. Лукари жамна калачав. Убышки бе арымы шаплаттеттін бүлімрее, чейін лачыш. Ондан исука сынксейле бұшларе. он хышынларе ванда шіне жіне анасларе. вара пәрін хышындепре вырынсем патнеллесен кілдетріш. Вариван шывырза кайзан пардакранах мавра таврынчы. Тінжеш тіліре бұшлана амыжы, выл гілніне лайық тұйры, шавна была унын ыйхи сирілчі. Мавра табаян ыты чухнехи бек түрекші вырма маре. Кужак шүрелі шыппынутса, сәдел бәтне бұрзаларжы. Мавра темжін мағыра диккен. Вол негамата сестерес мартезе майбен жеш нашқылдададь. Торы күртірақ, шардақ секрямыжы. Хый выл ебір мен жұтланыне пілмен бұліде, лукарие мен зегеліне келініне жі бұлзан вара. Бірістіркі хырамбек бұлжамыжы. Чыдай маре карчык, тұрзаларжы мәскересі, мақырадыны жақ мавра. жүре жетілінші мавра мілгі амышне лайық көрінші. Анне, әзі вырандыным, хулен заспачы мавра. Кеш веш татылса қай аспект читреген за себе. қайып, әз ес жін жерейтін. Сапуна, бідердімшке бәнне. Мүлле сапуна. Хам сапуна, лісұржу задықры веткешір. Павыл Тада истории. Татакам булдыр. Мавраба вая я чеберешетнекен. Итти бе бірлі вземде, ялан ебек ергелі віляны, ташласа юрласа савынны. Ундан мавра келет Натали бе бірлех тухна. Алыран алла тыдынса, иккежех каммылын шақылдат бұнны. Митрушка жильменже візем умне пір жымра жумінчен кетмен жерден лісор жупса юризі хлазыдынынде выл. Әңғайырға әпте бірлі бұрадып денілі сор. Маврабан әділен әкітседі ман. Кам жаратсына шүреху жолуба, дені візім. Лисор жүрех бірзадытна. Эзі мавра келіне ғай, дені выл пидева сказа. Ибір кыштах надалибе юлат бар, манонын басымақ пұр дені. Надали тем дұзанта та маврана алыран вжертмен. Аңғай мавра Эпте бірлях бұрадып, тезе алыран пушы құды шадырлаза дытнывыл. Лисор тарықса ғи. Ямастып та ямастып, мавра пітчен де шул білет, денем. Хынахер херне мінле пітчен бірақса Ага, эзун беги, тені вара лисор. Вол мавра саппыне пәрсі самақсырақ турца илнеде, де, шыдыр-шадыр турца журным. Каятынды халех кай, унсырын чірлін ямастып, дезе шылғайраза юнановла маврана бірден бір күшіна шапса юқтарадып, Денім, Амышы кыштақ темін жұтазалар жіде күнгіна. гына. Юрехерім. Андер ұнжын, дере. вал, тадақ бұр. Әзі тегек шамна далебе жандан жықлан. Илтріні, херзем візем, тавар бек. Ят пызылзан ништа да видеймеші. дезен, санын мавра жав. Вая жүремете пырахмаламар жи. Пи шамыргақ тамарындезе кампелет. тені. Туры жырны мұшырда тубыне... Шыбырт ма мавра енелі бұқса, амшы тадақ шаплагаларым. Итле хахерым. Анман замахне. Молзыр юлзыр мари бир. Узал ятта жүк биден. Туры жырны вағыда жеш кетмелі. Айдахалі Үран Иран мала. Асла шимек шивхарать. Ваявағажы мара. инжимара. Шаванба ғалькаш сирен пухынаган шамрыксен вайи те шавылын, Саванышлын янырать. Ага кежір яшкерім жана хевел аннан манах бұғынма тапратрем. Шамрыксен вайыне пушлаза яма піреді келішмелі. Шавна була таштан темле майба мекі хою шидерчі ушқын умнерек тух редевалы. Эпула Маривая хужи тезе ялынны бек тілмерзе өйтірі. Ачазем, мана хужыр, манын вая хужы бұлас келейді. Юраттиға анчақ аллу шымылы өйтірі жундран демежен. Манал ураи. Шымыл бұлмазыр мамық бек. Кашкар жымекке. «Э, Әбізіре үзір нехват ташыне шатла Ие жымланы каравайка гушмилля уражне тұма темле темле не де хывырт калагалагдар мекі. Паянда шанмазан, жан шаныш варағына ял кезем. Апла бұлзан пушла, бірек мари, унжын бере кукша ерес шук, шалаза илжі шамрықсым. Мики замантрах вайывады некерсе тача. Вал тарахла бушне кыштах пырзахучи де, пюрнезембе сымзине шылса илжі, ұндан тудыне ерзе брахре. Еппек шевер тарылла кабан Ну, әс мен той туй курма бек бұққала задырадын. Пұшластық пұшла ғывыртырақ, тері шамрық семмеккие. Малдан, әзер юрлазау ярыр, тері мекки. Шамрықсем ана бек бұлза, малдан пірерін, ондан бұрде бірле юрлаза ячешім. Лежай кенже, сатпақчинче, сарача жүрене, сылдым-сылдым аллибе, сарай хер суйланы. Мекки бірдақ, пые картынче уткаласа жүреді. Ундан тюре хына хер Наталиумне жа. Ана сылдым алыбек качық тұртса, хыде нойылдатса юрламата пратры. Кил, кил, кил күнда, ұтса жүремеш кен. Наталиумба келішменбек бұлза алы үлжім. Кай, кай, кай күндан. Эс мана суядан, эс суядан, улдаладан, мана юратмастан. Микки йывылдатры. Юрададып, юратныбе виш худ ядып. Микки жақна мыйне тұсса, карлангене карындарса каларе. Шамрыксем пурде ағылдатса кулзаячыш. Ай мажа, ытла хайулы бульчыку, анда гала виш худ ядып тени. Ах кукша, сымахне жабақта тубатха, хайне гура мартереклине куш куржун. Ара-ара хамрақ сара ана, Ну, надали. Тух хавартрах. Микки умне тухсатана надали, ним тума аптраря. бе волхыте, сазан бұлыбек авгаланзадыжы. Пәжі кеде шинжешке Микки айван көшізіне хестнеде, пәр бір тапран мазыр үншінілі Ундан вижі худ пуштаят надали умне лехтарза чуптумашкан кармашать. Шамрыксем шавлан кулца яраще. Эй, надали, мен кетсе чупту вартрах, тада ғыдырақ кышқы жішпелізем. Вая әнде выл, ұрық немде жоғында, Надали, мән түт садырадан, теріш херземде. Надали, тек заты маря, кула-кулах, микюм не пәшкенже. Аншавларға, миккин кукши хале хунар бешу далзагай айдак, пақса дарар, тері дағышы. Надали бе микки чуп туреш. Шамрық сем, тем ижілсе анныбек бек бұрде харыс керлізе гайрыш дали, көкша дудеке мәрі? Көкша пиде шечін ахи, ан мұшқылырға атсем. Шак самантра, них жиде сізей мере, надали умінче савынышлын кулгалаза дыраган мекки батне, телебе кепшінза лессор жупса бұжы. Выл мекки қылға жекіншін жапырде, мекки айкенелі бірінші. Шакна бұла пәдем вая шыпланжым. Мекі ұндала бұхре, ұндала бұхре, Надалі умінчелі сордыныне құрақ кайды. Хыйне негамда пір замақ чынеген бұлмаре. Микке күштақ пүшіне бір де, сулахай ал алдебехы башласа бұхре. Эй, лиссор, бұл. пледені, санжы немінлі чаруда жүгім. Лиссор ана херішчін мере, вал пірлесіксех ұнымне шитсе дажы. Вара Миккие яна кенжен малдан кенжен де хыдырақ янтлаттар Микки мезірлі берзе үкриде, бір уғылжа янратса кышқырзай ачы. Ачасем, хурах, лисор велерет! Агенде лисорум не кужу құтса дұхрем. Эзана міншін шапрын, ытрывыл. Терекліде шымалскер, кушкерет тарығат пулзан да, лып қызазыба. Кала, керлі бұл жывыл зана. Тері. Сана мен герлі. Ушне мыш-мыш хупкалаза ушрілі лисор. Епхамыне хамбілеп. Аншипшін кай кундан тислік шыржи. Мәншін шапрын, вылзаға тегін мерішке, вайыры ергежі мен кевешмелле. Сана менеш, саплық кем, ажам бұйды. Херзегайны лесор хой асне келіне пәдембек калама тапратры. Шавындақ патырланза кужуға хиріш пырзадычы. Пештер күндан, шыварынды шылна суйлас теместін бұлзан. Атту гайран килне мінле таврына саман зағайын. Эс мән, храдас тедіні, эс кышкырнын жен ним жүхліде де Хугундан кай. Лиссор чешкине чымыртали те, шапма әлгереймере кучугына пірре зулзақ летчі Ан жабағале хайып сыржынна телевіл, епсана кыштах ыза кердестерім. Унчен де Кужу кумне лисор майла ял зем вещінті ватан зіксе тухрыште тюрех кужук шине тұрынчыш. Юбиле жупышланза гайрым. Барырын алайықырақ, ан ансығынзе жүрейдер, илінші бірін саси. Ан барын кужук, ан барын! Харыс-харысын кашкачы шамрықсем кушынчен. Депрезем Мики ечінчіш. Мики аштағайза кетче? Эй, Мики! Мики таржы булмалла! Мики тармамар, Вăлхаль кучукпа тытышса үкнен сура таштан тупны шӹвр чул муклашкипе парать те барад ăçтан майгилны шавындан тұрындарад. Çаввă ғытыра ним шарламасăр пăхса тăракан макара тахышы чавсенчен Магар текрре. Макар хăйхышинче тăракан Атя макар каяр кундан пăшылдатрр вăл. Ăçта тавчырса илеймере макар. Ăçталла та блин, пăрăнар, а то тем туза Узалы ура тупанинчен урман илтмен парзымах. Кайыттымда, санзымахна итлесе шеш, әмедім әмедімбе херешле деп. Құнда күжік майлызым сансырақ хешла. Эп херсім пекалашырым, шамрықсем күнда пұр делі сор ешізіне кураймашы. Кучук шынхырамалы жүк бұлзан, пырынар еппин, пұр бірек еп шабышма юратмастып. Вара візем угылчаран пырынза курынмей бұлжеш. Никамда азырхаза, сына дыраган бұлмарем ун унмайлизем, тем дерлі хайырланза, чырзырланза түпкелешеш пулинде, күжук барын маре. Ана әверкебе завалейде, үтті жамрықсенде бұлышма түдінчіш. Мекел лисорын бұшне чулба шапса кен. еккен. Лисор анарашса жіне тәже, Вăл каламайжу куштанланса куштанланза Кесинчен çеврвешлле çшине турцакларчи те, чиге деп, Алех чиге деп, тезе Эй, ачи, эзаплай кеньха, пырах шешуне унзаргалех пыржуна кумадып. Эш ырра не кура, лисор тузызем храза юкреш. Кучукпа эверки лисора шаплах хезірлереш. Кучу гына шавандах ал изинчен шавырзады тре, лисоран шеші шере тұқса юкрем. епле патырағывать, санай! Кашқарза яжите кучук, Ундан лисора ваштах шеклізе, угылчалле шинчи тарын жырмана брахры. Лисор чынгы жырандан, шыв шырланне ехі валанзан загайры. Лисор майлыземде урық шыбышмарыш. Ытла ассагайны! Денех сылы шавырца ячы күжік. Байыри ытты жамрықсымбе бірлі худшынца. Хайлы планчыш бұласқа. Кем дуры жінде бір-бірне. Ташта аманса педермеріш пуледе. Кужуға хергене деп. Деревашились. Шеміртпақчы жүмінші каска бір ғана чын мезірлардың ғышын. Кемле жавым, манын шавында жұлмалатшы, қаласа мағар. Візем хызіне шеш үлден мелі бұшылдатырыш. Бақчари жүвіш сем жінчен ұжы сывлыш васкамазыр юхать. Утран зитрен шил ваштырдатса ердейді. Шав сура сурағаладыпға, ларны жүрдек сапун аргене шылғалары вашиліз. Тем жын ялан шабышса вұршса жүрешін, теххы анчах паттыр булас теденде. Хама піршіклі мұқша барзанда, шавли сұрбайыбе нихшанта келіштіресім жоқ. Эбі вая, мін леде бұлен дебанас тесе дұғадып. Бұл бұр, аса жүрет. Эх, магар, мін қалын. Құл мейі жән аяқа үкмештеші. Ашы де он кашқырғыра хешке. Пір еғінде візім. Берінбек певанашын мар, Халеде тыры вырма білмештеші. Шақтарынчен шава авриды цагурман. Шавынбай ердехете, шақта, нұда жынке вешні тегех тұран мекие пырза шапревет паян. Угылча енже шавлан ақылдатса кулны елдінже. Вежіліс пүшне жіклер. Халькулашы тада, макар енелі шаврынчы был. Чибере гайры булас. Варшны харгашны не прэді юрадас келмеш. Ибе а тебе они важны не те курман магар микишинче сымахта пратры мики епле эбе он бек мардезе теревал парун маш ведь хай улача унун да чуню бурчке ара аван мар булса тухры капла тере магар йывырын мін берги кужук бирги лисурунда жабыжать ебе... Кужу хутне керес чух прахса Шықлан маны лайық магар, шапса сузырла тіште, чиллене не кампахе. Кужуги хамрыншке. Кужук шынан хра, вол юсурбеккіне парнас шук. Вая заланжы. Ял хушила планжы. Ташта инжі трежейш, магажей кележі бәдінже, пөтчен хурал тылықын талықын Кымылыс вашилис. Иштан булма біліне. Ремай пейін алынчын тытремакар. Вежилис алыне кір тұрца үлчі. Ташта урамраха візінчен инжидемар шырмайынелле такамсем кулгалаза закалашны үлдінчі. Макарба вежіліс шып пүлчіш. Шынза сізем візем патнелле жывғарашы. Вайыран таврынашы пыжылдаты вежіліс. Чим анжарла, пире курмазы итсе кайчыр. Байран шамрық сен візен тіліне житріш. Пурде лапкын кымылы шықылдатса бұрашы. Візем елда қалашса келіштеріне дед. Жагернерен иттермеші бұлмалла. Кері іртсе бұраган жамрықсеншен бірі. Чынахи, итрде бірі. Чын жапла, пирен аннене, ну забаным. Магарба вешілі за Камшинчен калаша шишак візем. Үйтре макар ғышын. Лар Иван пичесен мавришинчен бұлінде. тервешіліз. Мавра качыға едім. Ес чавнады мені, Кая чав. Кеже хак туй бұлмала. Хош яла. Ташта Натализен ялне, шавалгаса дети, лукари евжеймеш. Мавра, шавын бавы я духман бүлжі бүлжке, паянда жуквыл. Шафын башав. Ерепень урашне тачы вешелис. адя макар каяр бүлгелелей берде. Вахыт жыла ердірі. Каяр еппень. Манында ыран ирек пазара каймалла. Магар баян пазардан пить жінсе таврынчы. Те ирбе тұран ичін абачи менрен, те жылшынче шырық пусныран, унын вае пәдембек пітсі жидірі. Шулі дежі вықмар, кешнелни ялнеш дичен вунике шухрам мала. Пилек ширма урла кашмалла, тывай кезем май. Магар хевел кашине сулынзан дейін житрі. жетірі. Үртне нех выл шыбадызіне не прахре, амы жумне бұрзаларчы, бады шінбек ахлатса сывларе. Она сессе амы жупушне жіклері. Магар, эс и хыйылда трюнсасси. Магара курзан вăл йрипен хускальчче, ундан чавси çине таянче, туди херли сивепе шăннăн чтре Ах, ачам. таврандыны. Таврынды манне. Анчах езі теміскер, йывырланса кайрын мен. Ах, ачам. Петрім жав. Үслік күгір хесет. Бәжім чірене тұбылдарса қаларат дейін. Сана курмасарақ вілзе вырды бейдесе қарарам. Альбардак лыштақ бұлдым бек. Дені, үтсі қай деп те. Вилес ке ажам. Чесе келет әне? Тұқса қайрымда, нұмай чен жүрерім. Илзе кайны пажалыва да, санвалли хварастезе, шурине гына жерем. Кесинчен пажалу тады кекаларца амышне да сремагар. Ме, шиха, хырыму вышты буль. Макарачам. Шавдадық нада жимеріні. Унда пақса илмелікте жүкче. Шиғақ хвах, Эбі вады жын чыдып. Амыш күшіне еребен құпреде, Евдипетсе келнерен йывырланса, каллех выртре. Арансы вланымай, он бірінші темілі, вәді ябаласем темле сасыба да хыйылдатса, мағырашса шығырашы. Мағар унжіне два білмезір бұқсаларжы. Укша, тупса келей мерін бұлжавачам. Шыпатуна, судайрыны. Даймарым, каймариш паян, де базарда лаве-лаве бян да. Шапла бөлінде, шапла бөл. Урықнен дұпса сұтма жұққаллен. Тырызем. Жылықсем тұхныйды да. Курза жүрей мерім анне. жы жықыштақ вытриде, шыварни қарза анасларе. Шыне батшаларзан, урны шыне лет, тетшімекеш қыда. Кумиглай патша тахалаха шамаллах памаре. Пурныш пуше шав. Кебір ғана қашса ғайса үзірзе үлнігі ғышын, сұбани тада қалашма дынчым. Үштан тұпын ұқша. Шығыршы ескелекен бүлчішке ачам. жалу ба, аш вұртмаш. Шизесін дедемлі қыраны не тұлсаларад. Слыша битерет. Имхам аптраты Укшиняна. Упрам пичерен кайса айтсан мінле бұлі жиде деп анне. Берін ұнраны ирмелі бұр. Аянақ кайса мана Мағырман ажана қығырсын меші. Ну май вахат ертіре. Сасы хүрі жүк. Кайса Өттесеме илліші ұндыран. Вешілі біче, биче, хыяқ бұрзабаджы дед. Вон, паха, санаман сахвар жеш бұл. Вилет парвет каплаук каячам. Магарба Виктор упрама армандатель пульчиш. Упрам кыштақ шынықпа шуралза пәтнескер, шайка тілізем бұхыған келетре, мененлік пекалай садырать. Макарба Виктора Курсан вұлтула дұқырым. Әз мінішпе келдін. Мана жыразай, Сиввентин керзе пахрывал Виктора. Әжі мені жағача үлсе келжіға, мағар жіне күдәртті Виктор. Адяда, адядет. Упрам мағарада сиввен пақса үлші. Мен керіләна. Үкші айдат берінден. Мен үкші. Аралеш, Чырылмелартны жын. Чырылмелартны жын. Эбіна салат сана хушны. Хушны да пурни де мар? Упрамтадақ макарабық сәйілчі. Ку, камаджи вара. Магарға вол, магажаджи. Суға вушне шип шапны бек тюре лайық бұны дезе мұхтарын вітху. Шава жанде. Да, тастарзада жопрам. Шырылмел артма, бұны бұнычы. жау? Не най! Шақ шешлі, шавын бек сухады дайзан. Упрамка лех магара ураду банинчин өш түбіне жиде чен пақса дұхрем. Ундан темле ир зірін легілдетсе қол Мен Мінлі ұқша ғырадын ғайсманрын, ажам Ара, Виктор Битче қаланы не? Упрам хуралса кайрем. Шапла бұлендезір, да. Ухша жырас тедір бұлманран. Хывыр рахы жантада стедірға. Мүлі парым. Урава есен пітсе келдіш мағарын. Ха, тады. Манза кайрыр бұлад, да. Ябала дені күш өмінжен шетсен, маны жайылат шав. Ышта зірін намазар харамбырзем. Памастыпсан аукша. Мәншін ұпрамбиче, сан ұмырда пір бұслықта барымра маршке. Мен лейл мен. Шиллесін калаза хучы ұпрам. мана манакам деден. Сана жуманран хой величенех вуна денге ұқша илнетче. Ес іша вун виші бұз ұқша нағидадын. Пырдак намаза пілес пулат. Эп нихы жанда, Немінде манмастып, мастып. Магар кужу мінже темлі симісков вақшуды зем елдарда-елдар елгыш елчіш. ұпрама хереш вал ұрық сымақта мере. Кайран кушне ұш сабық реде, уну мінже упрамда та тажук. Шил арманин сарлага жуначы кына, выжылда важыл вышлатса жаврнашы. Дашта жылда арман чулезем хулленде игісін ежылдатны илденет. Ундақта да тағамсем шывар дулын ағылдатса кулашы. Магара евірін. еврын. Кушака кула, шыжие вилім тене енжі. Урах вылунда тымаре. Тузанлы жылчине духре. Вырман жинелле васкаган хевелде, Макардан бұдана север, хура пелетпе карына бұшларе. Чул херінжен инжек темар, Упрамын шырулми аны зарыл Ана Ына макарзем ларцабана. Ана лешінже жеранзем хушінже, шырма батнелле упрамба Виктор икке жуутса Магарын віземшіне пығаста келмері. Пушне пәшкіртірге вал күрек келнелле утрем. Ах, ачам, мигеш хыда бір маяқ қала жав. Упрамба жулы кечен, еді жумне шыпшы нам дечі. И да волчин на нать. Куда кереть. Упрам, ядран хуже. Чында, иди межа упрам. Анне, теремагаркам лиху жылса келнебе. Атте, чында жав упрамран укша илни. Ара, толық сенжен, толық сенжен. Дерде амыже, тем каламадан ызгер, Сазардық чығынса қайса үзірме тапратря. сол сулзаяма ғына үлгерші, ұндан вара күштіл планзан, ұрайне хәп-херлі юн Аттен бірақырем. Аттенне Мағар Магар еші жібек қазылының ұратса қайры. Кепшірне пейтлямыш не тебрухут ел жеде жөне күтсе жетнебе жыланны күшізіне Мін бе бұл жайып жызана, не, дер Амышы жіне ереспек бұқса. Амышы арансывлы шәвірчі. Оның бітне васқа мазыр сон кереп ұшлары. Эс макар. Тері вара түдінші Так Такананна хырза шолха. Пүлме кетесіне шолзадух. Юшкыш кардатса, шынық яза, яшқа пішір. Перергажық перерехине басчы. Ошым, чулбахеснебек ыраттар заказать. Анне, эс кыштақ вырцаганға, еп начасра. Тереде макар пүлдінчен васқавлын тұхре. Анчах, ұшта мала. Мен думала әнде унын, Пүлміне Таганы нет Тағаныне тазатманы, Урамба вешелисірце бұныне құрақ қайрымагар. Вешелис! Ченче валана. Үш тағайма ес. Есназым батнека зекелес мари дерім. Эсмен пи салғулы күрнадын? Мәжін савын маламанын. Сывышны евір чавырчы магар. Ақыта та, пыжанза юкте вешелес. кек тавраш пулмары бүлшке. Анне жерлі. Анне жерлі дейд хыйунчинчен каламашти. ну хывыртра керсе бұғарға. Візем икешти пүрде кечеш. Тебелде вырыншинче макарын амыжы вырдать. Унан пичі күші гайна. кайна. зем шалапутны бек пыданна. Алыри шынырзем кава канраба каргаланы бек палырзадырашы. Вежелис унын жәмкіне тұтса тіріслері. Никамата чиндермеріне? Үйтіревал магардан. Кама чиндерес? Кама Лукари брех пулжаймайш. Каларында да, на ниде лукари хаях пулнада. Шимен небеде на пульвыл. Мен варабаян. Ирхине кышт пажылу тадыге жинече. Тунмазыр каласа «Иргене Ирхине ни, ара хайкаш жевет. Э, чимха, пирин баян кукуль піжерничешке. Эстір Эбі әбі ғалек деп. Вежелис васказа тұқса кайры. Магар амыше шавығытра ахлатрыде сылдым әккене шаврынашын пульжы. Магарына шаврын завыртма болышры. Кыштах тұрзан вежелис келсе кече. Алжылы беш ур чиркене чіркеневіл, тебір алынжи чүлме крессет. Ага чирес урлі бұлдыр. Макар, езу худаши. запахматы пахматыдынчы вежеліс. Амыше кышшы кленже, Йывыща плашкана яна ажысыде тудан пăхре. Ундан кукл тадыкне, пәчікін шырта-шыртай шие бушларе. Тавда бұша жазем. Кунырзем варам пулчы сирен, дері Кашини магарба вежіліс, бүрдюмне дұқырыш. Візім пірбілінбе чылачен жін мезірлар жеш. Тіттімле ташта, иншетре, Ял вешенче такам етті хытын верни вернилденет. Бұллы планзан, мағар бір кетмен жерденек, вежелес хуллен нышылдатын елдірі. Кумағара черенжен шапны бігек тойыншы. Чимха, мен бұлжызана вежелес. Эп, сана хергене деп. Кужызіне тудыр вежебе шыла-шыла елчі вежелес. Мағырныран бұлас, хойын сасиде ұлжынным. Хергенедін бұлжау тарынын сывласа илчі мағар. Ергене деп магар. Йывыровец ана бұрныма. Вежеліс чундан худа керзе каларе. Ес манран пыдарашын, манран ан пыдармагар, еп елдах біледіп. Паян меншін пить хуйғырны не чейінчех чухларымда. Чуным хурланчы. Мағар сама хушма аптыраре. Халена вешеліз өмінже нам Умайвағы жеш мағар вешелеза ызатма илсе кайры. қайра. утрыш візем. Вешелесен хапхи жетсен чарын зады жыж. Чим мағар? Дері вешелес васқалын. Қыштыр езі. Келекірзе дуғам еп. Мін дума. Жувра сугілзен, ебі қайма бұлдарадып. Тұқта езеп халех. Вешелес бір тұра келгардерен керзе жұғалжым. Әмір бірлі Көмілмілі өріуін. Аннене де бұлыш рейіплі. Мінлі ғайыбы нағалічін білмейін. Шуғышлары макар пәтчен елзан. Жак самытравал пәтімбех. Хыйн ача чухнехи неде. неде. Вежеліспа бірле ляны неде. Кулышла мұскаразы неде елдах, елдах деп ұрғуд асне Мен шутлаза илчі житада. Хыйнчен хыйтрывал. Вежеліс тухасакет сех бежу мне таянза. Вежелес нумайка термері, волты дұрба витне пэчек череші кілсе дұхлі. Ағы макар елзі кайшақна, шыппын галаревал. Черезе макар аты тарчы. Макар ним калама аптырарем. Мэнгу. Жу келмес деп Мана ним де керлі мар. вал, сэть. Аню валекаштах сэть парзая растерім. Калама чарынчы Мен бете бұлін пұлы жас А куда да ұслам жуын. нұмаймар да шабақ юрайды. Депрехінші ұтларақ бар заярып. Вежелес, еспажырда манделе пүлік туры бек пұлдын. Сері хывырында вежелішке сағал мүшінес каплақ. Калай сандар? Ескіна негама каламазыр тұрын бұл. Анне білзен. Ұншынан қыра. бе бе хам майлаштарып, Шинзембелзін лайықмар, ядкайы. Чересні ғыран кашіне, хамақ бі, заилібі ешалыма санкана жұптарып. Магарын те савынны бе, те беттілінерен пәдім ашшеге ашын сағайры. Бұл вежеліза тавдумалвы сымақсемде дубаймарем. Магар вежеліза теттім бұлзан тіл бүлчі. Бір-бірін жиневізем ашын бақса Магар күнбек ұры заманда неғы Выйогаймай. Явашин ытрывал вешелесран. Пая. Есішті. Ебеде жавында тұқса күрас терім. Атяпрілі? Үтті жүхне хибек візім түрек угыл жана тұхмареш. Ял хушибе юқса вырдаган юғаншыв херіне жарынчыш. Шангар-шангар юға кәміл жыв. Мелень, баскамазыр чубать вылмалала. Катрашка ведя хумзем, Шыран херрине, жіне пырза перенеші. Шав хумзем жінче пәлетрен үкне чілдерде шалтырзем жүгенеші. Шыв херринче хвазем бейім разем шыпланза, шыпланза, каши учысы влышра кандлен зелар ларашы. Тақшан, пәчі чухнеға, магарба вежелес шыв херіне, час-чаза шупса келечеш. Уразы пидаран шыва керзе гайза, шаба калегі зем Эбен майрах, эбе пызыкрахине упрам, тезе ағылдатса Чаржиши не пухса тулдарны шаба калекізне пір-бірне кыдардатчыш. Магарун чухнех, шак пәчік шыва, пиди юрадачым. Шынгырдадачы жив, жулебе маях малалла чубачы. Магар унжине нумачен да мазар пықсадырачы. Ашта жите гаячы ашта лава скачши, Кышта житсе, бір кавак дұғат деші. Шәршінже анлы тенесен бұр деші. Эх, жанда бұлзан манында жав тенесе жетсе күрасшы. Әметлене чымагар. Юанжы вына чәрі жонбек туйначы. Чәрі ябала илемлі. Вол унын чүнне илердейді. Шак юғанжы магара каллех шав пәчік чухне езіне аза Шынгырдатса юхаган тұрышыв ына ташта кайма илердеген үрі чунлы япала бек туынжы. Унбай нашар кымылы да шебіш шірейлі вежелі страд. Шынгыр-шынгыр бек юхашы унын Тем не смагар. Идать был учран бақса. малай пит майшке. Тепле бұрныжа худа мала дедеп. Шау шухышлатара тепен бекезіне. Еп санвырында бұлзан. Қалаза бітереме сұрта жіліз. Мен вара, ман вырында бұлзан. Санбегек пұша враз шукте депшке. Мен жында да. Хучи бер качым. бір бір жибердерек пұрынаган херне кача илзе ерадында. Пұрны жүсіпін загаять. Узаячым агар. Апла пурны жасы бұндарма булади. Вежеліс тавырса каламаре. Тавырза каласы вырыневыл таарынан сывлазайльчым. Илтрым хайбе, дере Василис, туға қансы себе. Ялта сана, ятлышын семех, үзен кереші тума паларда шедет. дер тервешіліз, қала, кузамаға хуш-ухышлы зағылардың вет. Пәрміш бұл да. Эх, вешіліз, кала тымда сана. Тінжіре ман савны жында пірлігін Камвыл, Учран пахравичлис. Эзе, заговорим макар. Эпе? бег был травежелес. Эзі жау. Шук магар. Аплангала. Кузамаға әзі худа жанмастын. Ақтыда. Мін жын. Мен усі бұлдар ребер занба туслы бұл нынже. Иксімірде чуғынземшке. Чуғынзем. Чуғынзем жау. Чақсымаға илсен мағарында, вежелизында пәдем әмәче бүлінет. Ша бүлініне бе ұшма да жоқ. Темле хыват керлі шак сине пірлешевық пулма. Юрадуи, савнебе керек ұштаталайық теше керек выше выжы мала бұлзандай, емағарын хын ашыбе амшы савмазыр мұжырланны. Телея пур бәрек пулмарышке візен. Чықырдаварла пурынны булзан. Тень візем телейлі рехте пулны бұлечеш. Халяк, Магарн аш вильче амыжыде, Выжықны бе үран баян юлашки сывлышне каларас пек. Шава ивыл пернебари савзабурны. савза бұрынны. Шава телей. Телей. Шуғашла заилчы магар. Мен валтелей. Мага раставайтха, мигиш старик она телей переги мен галаныне. Волгалача, телей вал лайых пурнаштетче. Тень вал тәрісте қаланы бұл. Тепридада, телейвіл савыны штетші. Анжақ мағара кашнешінің хын телей бурбек туйнать. Телейвіл, телей шүккебе пірле бұлмала бек туйнать. Тінжіре шуды жоқ бұлзан, ана ебір тәттімзір құрайман бұлытымыр. Телейде индексір бұлмаш бұл, савынышта кулян узыр бұлмаш бұл жау. Дед Макар, он жучебе бұрныш ағамелле бұлза бұмала. Шуды ғуна хиріш тәттім қаш бұр, бұрныжа хиріш вейлім бұр, юрадыва хиріш құраймалық. жерге шавын бек маржи, уже вырын хыжанда бұлинь, мінбе де пулин тулмалла бек. Юмақы стемекеш старек актада мінле калачы. Шу тінжіре немінле телей де жук. Ана шынзем хызем шухышлы загаларны дечі. Дүребе қалазан, телей выл шындан хыйынжен телейд. телей упур вара, дечімегеш старек. Анжақ, ку вара мінле. Вежелі шине бақса елчіне магар, ана немілі сымақта Тені вұл, тәрісті қалат бұл, Тен чынлазақта візім пірлі бұлзан телейлі бұлаймашы бұл. Чыре ғырадад. Анжақ мінбе сиплін унын сұранне. Она мағар білмеш, білеймеш ана листа. Візім шапла бірне бірі ұрығаш сұнза, нем біргі де туба думазыр уйрілжіш. Шуғы жағайна мағар келнегірзе вұртмаря, тұғырлық па бұрынжы, Тебе жиырма урлығашты, хире тухрем. Тыван хир. Меже худ. Меже гына келсе пахман жэнде макар хызен ыраш акна нижне. Чургуне, юржы візем депсен. Кергальчизем шенерен ешеленме пушланы вахатра валкунда кун сиктерзе келсе дырачы. Анана шурма пушлана шывлан кашкизіне Тырбула үсме чырмандара канчуму курксине тымаряміне бе кықла-кықла ывыдачы. Ун хышынта макар кунда тыдыжа келзедірачы. Анчах кәшірхи пекшірлі кунда келзе курманчыға. Чулайева ғытра шірледе ыраш пусси лайық курнать. Магар хыйн аныне йри тавра çаврынса пăхса çүрерĕ. Ани пӹчк пулсан та, вӹсен ыраже юнажарди пекех, парға үссе жиденеді. Чебер, өрлік сывлық пулзан, туру барзан, алла үлме магар, и эбердегі жалшын беге қыштақ да болы дезе теземерлінет бол Вара, туру бадыр, туру бұлыштыр дезе картусне азық сықайд. Візем иртні шура шакана жіне аш вілінерінбе, малданхи худ аш ақсағы варма вай әжігу ақ мінлі келсе тұқыры. Шимелі елдақ пітсе жетнеррейн, пәлдер жұлла мағар амыжы хызен пәчік видіне судастері. қал халвылық чарлық шуқ, веде пиде керлік мар, вол ағалек шарышсы селарад, візе мана вишпюр салы жыныне ырашла ажыш. Шавдырыран шурине аксағы варжыш. Вежелес ашы иллен візене хызен лажебе үшлеме бұлышыры, Макар хыех шертмине туре, хыех акса, сухалаза, сүрелесе хварчы. Шафын бавыл халь ыраш тенес үснішін калама жүксавнать. Чын жутне кересші, дед был. Шагын шинчен уны амышне де, вежелі зада калаза барас келет. Келе даврыны жүхне магар малдан, хый иртне лажа жүліпе мар, урық шерден, шуран жүремелі сукмакпа, шырма урлы тюререн кайма шуттыдре. Унда тузан чук. Вагат чылая хиртрре. Ялда зем аватны илтенет. Ирде шап. Касын-касын шил віргелет, Ираш пусси Магар ангарти хышне житре. Кунда ына сасардык, мăкыртатса калашнă саза илтинсе кайрре. Аржин Кам мăкыртатать? Магар кужакпек азырханса утматыдынче. Хымлападынче иккен. Тәттімре пәрмелге вел күріншіде бұданчы. Магар утнышырден кыштақ А күнді, күндара ерт. Чимха, лес сорзасы маригу. Уппын галажать. Шаршытса кайтарақ лес сорзасы. Камбавыл онда, мүндуза жүрет вұл ют бақчасым дұрық шырғуда. Шавығыта, тізе күлзеяны елденші де шыпланчы. Күна херарым күлзеячы. Ақ тамаша, кампылчы дедеп, лара жағында. Хайхи хана херейкин. Чимха, чимха лисор, шта васқатын? Вардин хортырақ. А, юх, храдап. Хураза драть Шағындақ деші ұлшы, те олым чоштырдатны үлдінші. Бір ұшына дали ихілдетсе де, ятлажан жәнбек тұза үлчі. Ту! Сұрза хуч мағар, хүйшілібе малала ертсе. Ергерін тұхны асқынчықсем. Эдем етіне ерза бұрына шетін жүре. Магар самай аяққа бұрынсан, шул херінчен топрамуклашки катса үлжеде, хымла бәтнілі жы. Құй келнілі васқарым ирхине. Кер енне сулынны епе сапаллы кун. Макарзем патне лукари бірса кечем. Магар алық патінчі пуган жіне хларна да жіне бада дірзе бідерет. Лукари жіне сиві кымылыба бақса үлжівіл. не тадақ хивашлан защитне теніне үлтімде. Керзе курмазыр чоным чыдаймаш. Магар амы жумне бірзалар жывыл. Аштаха, фарасан uradať farazan. Үслік бітіреді. Пәтім чунхавалі петертлензе үзірме табратыр сыбани. Лукали жавы хытра кужайыпе пірлемагар жіне, ундан пәтім пүрт үшікне пықса жаврынчым. Езі сыбани. Юнла сұратын дем, Лукарялы бе чыржіне шапса үлчі. Виледен ведь капла. Ах, кампледінде шабадоқлы бұлша. Вайшук. Ашшикрин, ақшағындан тұртса қыларад. Ашшик шишны бұлиман. Шук сыбани. Санатагам посны бұлмала. Шавынбан юнлы сурадын. Майы сунжинжен малданах мана білдермерін. Эй, хама білдерні бұлзаны, Паянгунда кешін жынбекке бұрдатса жүремелечес. Мінешкел үрі жынзен бідеші. Альвара, жарма жүкшіна лукари. Иваржав. Ну май, азаплан забыдес пулоть. Магар калашыва худшын мары. Эх, мұқтаншық. Аттенеді шылап тере, маля әне не бідерзе хурашыны, деревіл. Луккари күшіне хуба-хуба ұшса, темін каламады дүнжі. Эбі чүргүрем. Хамыр ялды чүргі марха леш. Лямка вардақпай бер хузанаға закілні чешке, шав Онда Унда манба бірле сан чуну да бүджім. Бұрсы марда чиберек кілтуза бұраттымыр. Ак, монастырь, агыш, магыш сазыба. Ян, ян, ян, ян разагайры. Эй, турашам! Таш, таш үлде, бір кедестре, иже хері увемба, учи нашырлашы. Ах, айхескер, кунда сәмдеттім бұлсаларчы. Яп чиксенде күш күрінмаш вас, падиде вас, падидезен жақтырат бар. Ағы мұнастыр тұрри алық пеге яре ұжылза ғайре. Кон кавак пәлет күрінче. Кова ангел зем юрлашы. Сабани, Санхул жіне шап шуры жунатлы шветтуй ангел архангел вешсе бұрзаларже. Эбізіна илзе келдім, адя бұрадын дейт сана. Ahturul. Is Үтса lucari. Îți apelmeză cetai mare, zăbani. Телеги, телек мари еситлем. Телек амалзырланны бек бұлза лукари. әс эскалатын. Шухал, кепе ем шумалаға дедің!» Вет туя ангел ағы шабыр шабыр кушол юхтарже. Ле пешпек пәшпек вілдірді севішсе ғайры, күшран жүғал Ун вырынне санпатна, тағыш кітесрен, херлі күшлі, сары жуттан зіксе тухры. ярне вал, холғазыне лап бидірзе ағылдадад. Ах, сыхлан сапани. Шеварне карца хитлесе выртака запанни жіне пахляло кари. Мене пілдерічік. Типшірне туды херлесі келесе ілчі сапани. Сан жумна сапани. Узал сывла шыбашна. Шавзін жейн тазалмалла болать. Унзырын, шын пулай мастын. Тебе жумалла не шавна білдерет. Магар тек чатсадырай маре. забдерни шабадыне мұжырласа жықса кровать айне барахреде, алызіне сытырғалаза уражне тачым. Эс, лукаренге, теревал со себе. Шаплате хыратса жүрейден, унбек кымылба, пирин бада шағын бек чук келде кемезенде юрать анне велес пекчерліне хвах курадыншке. Ай, тур. Мінле калаша пушланы сан макару. Шавна шырсаларашы сан переход. Анюне сывадас тезе килне. Санын чармандармасан да юрать. Ағы пернюн басмахламалды бұр. Эстух хабардак кадышне. Хывынне ішлегілесі жүре? Ара, тукса көршав. Тере амышыде Ундансымақ нето зара қайылдады. Ей, тұра, вілзен, ташта, тамыға қаймалла бұлиенде. Тамық не қайманға. Жергеве қайза, хуя дубазын за, жұртта жұртсалар тас бұлать. Ара, тұраймастап шекел ұққари. Маховын қаймала ұнда. Сандя дуба урых шыншут санда юрать. Перехвал? Магар жұтма бұлдар мажи? Пельмезень хам віренде бына? Магар он замахнё урых етлезеді маря, васказақ кардышне дұқса Лукари тада хаюлларақ калашматы дінжім. Сыбани! Чундан сума суса келдім хайып санам. Тав Магар сан Куне варам пулмалаға онан. Куда йывыр жерден алмала, Әнде выжыба бұрынсада тары қырыр бұл. Көжалда, пицца сағал бұштарза кертірер. жоғышларым да, Сирен кевчір пулас мари деп. Ах, тупада. Иплевыл апла. Самахне елт хам падереп. Хама Удасы валан. Макар ута буять. Малала візем тада шыппындырақ пыжылдатмады дэнчэш. Магар! Аштайыз! Магар, келдехи? Илдінші пылдырдан лугаризасы. Бұл хайды қайман иккенға. Аню бүрдегі мэчэн етсана. Халеккер! Магар бүрдегір кірсінех. Ама же еребен жашылдатса ускальчэ. Ах, ачам. ачам хыялдатыр тревал еребин. Лукари бирин бада, сумах пагілне деға, сан зұрына нем калама аптыратып. Мен дада, кем бұжырхан зағытыр Сана вырын тупса барас деттіғы Мен Мінлі вырын, үшлемей? Әжі де, бірле. Сана жам, хай зем патни илестесе деть. Мен дума. мен дума тізі ха. Сазады хыттан калары хайхилу кариде. хай зем патни. Магар онлан онланмазыры перле амшине тепре лукари жіне паққаласадыжы. Лариванзем, ивалыха, әшлеме. Таржы булмасты бебі, мене керлі візім Аттада, таржыды вашшим занам. Ес келе кередін юнда, кері жібер, таза, қырақ күштезен тада көжінжен шывішмелі машке начарим. Маврабай. Ах, хайи, кене ханланчы. Эс таршы дезе адажадын. Ху буладын хужа, бұрлы ху булать. Магар шақ қытсадыжы. Ним калама білмері. Кірре херелзе, тепре квағарза ғайрывыл. Ағыға им аврага чағай айтсына. Кашт вғадырсен день, мағар пурнеде тавшырса, онлан елже. Шуғанне, хевелжінде унба мұжырла пулмастып, татса каларе варавыл. Лукария кузыма келішмері бұласын. Хәң, ачапча! Ухмах! Құдыртса бірақры мағара телейрен дарадын. Кирлімар, авланмастып, кирлімар, Бүрттен тебір тұқса қаймады жымакар, анжағын алу ұтса жаржым. «Пұх! мен құжы бұл!» деп преде зұрза жығы!» Ара ұнбек ұжы еванаезі урықышта тубастеден. Парла жаба, тарғындырла хунар жұтса жыразанда да ништа тубаймастын, шутла пырдық. Лугариша плақ қалашма жарын маре. Үгеде кіртесех тезе вăл хый пулдарны тарансымах хышын сымах сыбындарса Томсой! Шувар Шывара тұтлы тутлышымаға шытма білместен. Аразана малданақ арымар, бұрлық кирлі, шағыр кирлі, текшін жән пахман. Иван сана юратса келе детвет, тілей күзан жын! «Бұлін, маврахуд санран күшт асларақ бұлдыр, он чибери сана сұрмада мар, Мулі сана. Туры барзан, лариван хыйвада әнде, вилзе кае, хужа задырын. Чаплай! Бара день хывыр еліштерзен. Эпіте кышсын падырда завынап. Анню неде бұлен хергень. Волдасы валза юля. Ан туртым задырда да ухмах. Магарын бұжы елт патрашын загайры. Мән дерлі шуғышла запах мары жывыл. Ышта шабын марыш бұлі ұн шуғышы зем хіде юлмарянде, кашкаш шывырайми бульже. Теге хурама тухса мере, ташта демле, шынумне курнма намыс пек туйнаган бульжана. Ечін ақтамышы сывалаймазан. Ечін ақта каланы бек бұлзабырзан. Мавра. Шуын хурланатте ундятне азынзан. Шук-шук. Магар негі жанды келіштерес шугын ба, жақсы жақсымаға вежелісті елдес пұлзан, мағарын шүшпу пұжы тұрза тұрзағайлы. Лукари вара мағардан хыпмада білмері. Мағар суғыр бек шіпшінжі. Візен бәдіншін туғады білмеш. Әнер выл шур жіршидез умін кына тұқсағайлы. Баянав Бір зәрнігін хевел духичен чупсада шетірі. Выл мағара хайбе бірлет шергеве елзегай амыжы сылығышын шурдалатмалай иккен. Вұл мағар амыжы валли, шурх бардуба чықыділзе келінем. Мен тері жінет, мен тері хистет вұл мағара. Мен шуғышламалы чынық. шелінзе ғайзық. Эптігі жал мекке авландарасте деп. Шавалға сенші митча херне. Надалие илзе барасқа. Ачи айвандарақ бұлзанда, арымет такой діреклі бұлдырға. Авланнышына ыс керет. Шавынба бір гуннадали апы жыбатне юрек айза келдім. Үтла хережек калашмарыш. Келіштер ессін дойынайд. Әш тухать деп ха. Эзі бұр ухмах, шаварба сыпны шербеде каяла Кам Кампелет, кайран день, вардахла кумлы болы бар. Арасы бани хывақ шутла запыққа. Телей ведь кузирен, телей, таштан жүлден туры хай парақса сапарат темелі. Еп, шухалу шухалукари. Еп хамынне каларымдаға. Хойын әмірішке. Хой пілсе тұтын малеш. Үсік пе жүгінші сыбани. Барайыпте. Шөкір шизе куры бітен. Пулмаш тек, за казапланса бұрынса. Эпте жағна каладып, мол бұлзан, пурде булать, Сывлах табулат. Пах айзу прама, батне берін ұнбатне. Лариван міндірін ябах. келе келеджі лайық, Урал диземчи бер, әні дебур, бұр, түрлі бұлвы келет тұлы. Унбек лайық вырына урғыштан тубан. Адама кармен дұрдың задымалла. Ховырын авши мелік шығырда жүк. А де бұлін херхенде деп шке макар. Макар халде амжын самахезімбе азапланатьха. Шөгірші ешчі. Кунбек бұрынзан вилейді бачам, дейтвіл. сен пұрлы ечінақта шиделіклі. Мен керлі пұрде бұрвізен. Кам хапсын мешав бұрлыға, тада анне вілзі вірцан. Үш тағайзы кәрібеп. Бүртте ве, кеже хағы едінзан анат. Мен думалла. Лукари макара алынчен бұрзадыдыры. Адя, адя. Мен пыш ұссадым алды бұр. Басқадривыл. Авчан шапа бұшлареш, кежек ирхи келле кереші. Ушидені бұлзанда бұрныш мазіне білместен. Лариван сансыр бұшне ұрық шын тубаймы деденім. Омзан затыраганны кем жол боле. Эх, хамыза барас шызана. Ден нумай жоғышланыраны. Те лукари пірмай хистенерен. Магаралар Иванзен пурлуге илерде бұшлары. Шухшла бұқсан чынданде. Магар бұраса кетсе тұра візем. Парыш мавліне орықшынна, парыш те яріш. Кам білет, туры бүрнетілей маржы кучынақта. Қойышынче магар. Тадавыл, пірмай май жығыр амышнеде чіререн хергенет. Амышы үншіне шаплақ елынны бек, чунтан тархасланы бек, пықса вырдай. жачам. Макар, алла е анве жерде кам білет тен жіберек бұрын закайында теніне туйнашы ұнын вайзер көжесем ну әте ебізіре хывралайықты басте деп үгітлеме чарын марилу кари. магар итле джам. илдінші шак выхатра амышын заси. лукари ень не галать пуль Лариван, ағал яман індяна. Шемей везен пысық мар. Манзы лақшында бұлін. Шуғышла запаха. <coughs> Магар, пәдембек аптыраза үкре. Хай мен дуныне хай бәлме бұлжы. Лукаре хышын валда еребен үтрем. Чиргюре, мен келе пармай пірмай урашынче ібе, магар ывынжы, унын пужы ырада бұшлары. Кашини лайшы вырманран булас, ұйғыда бұса келжі. Шабақта чатревал, кәләпет месірде чергірен тұқмарі. Чергірен тұқсан ұмбатне, алы картлашкин аннан ман лукар терзе бұжы. Чимха, Макар, Анваска, шинзем заланса пәтчір. Вара пирен аннюхавар трақсы валдар десе шурта шутса келдумалла. Тере. Макарын итлемелі бұлжы. Шурта шутса келдума амышын де хушса янычым чергюри халық саланчы. Лукари небе магар шурда туянчы, ана пірпечікте хаяр сынлы туруш умне чутсалартырем. Вара візем лукарибе жеде туруш умне чергушлинзе келдіва бұшлареш. Лукари сақсақтымай темескер каласа мағырдыдать, те келдівать выл, те мағар ана илдеймеш, анчах мағар хай немле келеде білмеш, ялан пірзымақсым гына Кажар беретуры анненес улых пар дезе чунтан деланса тарғасласа сақсығайд. Візем тілдуза підерне жарех, хайхи чергеве, чысланғыла риван маврибе, тебір херехеллешітне варымшын бірза кечеш. Шакна курзан, макар жри хывырттын кыртлатса, пұжырханса тапа бұшларе. Уп хура халатпа, тухья дығынны маврана, бұл күш хызада бұғаймаре. Луккари магара хулинчен ярзадытре, сымақ сірмінзірек алттар умнеле шавытса бычы. Бізем хыщын мавраземде бұрзады чыш. Пантелі пупта алттар ден тухре. Алынже пәрпәчі кінеге бұр, шуды херес тұтна. Пуп тюрех магарба мавра умне немді Нимдовиче малдан. Ашень, ывалин, шветой сывлажин я тебе. Аминь. Тегелезе кашныне херес чуптударчы. Шак вхытра дьякон венчит калбакізем лезе бұжы. Бұл бір калбакне тюрех магар бұжышіне тұхындарма бұшлары. Магар немілі марбул бұлзагайры, малала мен бұлны уншын патембех тілі кребек туынжы. Тем вахытран магара чергүрен чавытса тухрыште, чадан ураба жіне мавраба юна жарлар треш. Леже мавраба пірлегілні варым жіне, візен ямжы Календе лукари макара хулинчен явы глазах ярза тітре. Кышта мабамаш Мағарын Макарын ашшеки шунать. Анжақ тінехінде немінде даваймаш. Лажа юрдать, юрдать хайтеллен. Ағы ялхуши. Урам, шырма. Шадан кебер бадинче палланы ялжы семдір ашы. Херземде бұр. Бежелес дезе макар пашырған запах каларе. Шук. Бежелесына Вара пушнял зембехе седыца, иріксірек шуғыша кәрі. Мән ку, мұжырланны шапла бұлза ирдедім. Тінех ништа каяй манжав, венжет туна, туру менже самах пана, тадылна, шамрық әмірде тадылна. Эх, пурныш! Ямжық лажана васқадайды. Лариван патне житріш, Килхушинче Лариванын ютрангильневич тывадыхын ипе, прагух пужаны уткаласа жүреше. Візіне курзан локкари пар кургаш мен бүлінде, ал дізіне саргалазақ той юрі юрласа ячы. Унчинде бұлмары, пүртрен Лариванпа карчыгық штырдатса тухрыш. Лариван хайпачык турыш шеклене, карчыгы пушламан шығырдытны. Візім түрек магарба мавра умне бұрзадычыш. Бады Лариван магырать, Пыржа пәржібе күшіл тумламезем шурны сухалі тұрық ебіртатса Ну, ачамзем, шүлгі дұры мінлі хушна шавын бек, асли хұшныне кешіні итлезе, әмірдаршыбе пәрбірне келіштерзе, таду пұрнышпа пұрынмалла бұлдыр. Пирен пилемір шавын бек, телейлі, ұрлық сывлықлы, пычаллы бұлыр. Ундан вăл макарпа маврана туршчук тутарччĕ. Атер халі пюрде керерінде. Пюрде керзен, макар тілінзех кайры. Чирлі амыжы вырта екен. Анчах вăл өвлне нимчит мете білмері. Пюстре макарба маврана сидел умне тұратса, каллех билбачаш. Ну, халінде, авалхи азаттезен елібе кыштах эшсе жиярдыванзем. Ундан ваттысене азынза пичке бұшлы бар, деді Лариван. Бұл мағарба маврана да хыназыне сыра іштерме хушлем. Мавығар, тандыран тұхны бек, нем дума білмезір жы. Темле, тінже пітсе келін айтыны. Бұл хал шынзен сымахызен жен жергүрі ямжық болза келіні варым жын, мавран, вада жи кәжін кукыжы икене, Тада магар амышнелар Иванхы ехла кайзай илзе келнене те арбашны шуғышын шеш білгелері. Агенде магар батне седел хушинче лараган лариван кыштырдатса духрем. Керю, ажам, вудан адын жак, теревіл земінде, Хайземінде, хайзем керю, теге кес кунда ючын бадын мар, хо келінде, вудан, әштер зыра бұрнеде. Кілі жүлі, сабайлы болдырғына зене. Магар халеде ана херіш пүшіне етса бұхаймаре. Эх, ташта! Тарықсақ аласул зая шақта көрсен лукари. Ма шағынбек тұнққамақ бұл ашы жүхіш бір жінсім. Епхам магар вүрінінже бұлзаны. Табырдатса, ташласа же Мағар алар Иван, хыйық тулы ерек күргесінзі бәжім. Ана хисте-хисте, ирексірденіпек іштерметідінші. Магар чығына чығына іште, ирек унын варне пішертсе яжы, хой юзыр чыға. Шавна була унбатни лукари таплатарса забычым. Их, тырнакай! Сурджывал валпар аяк кенелі. Сымсаты садарадан, еке хачамарындес, ара житне. Халеде санас кемін. Айпырмая хэмірдашыбе шағыр казымбе выляза жүрестедені? Те не үлтінірейін. Техай пырдак вай үлінбек бұлныран. Магара алық падінче вырдаган амы шечін зелжі. Магар, ачам, хергене деп сана, дере Манзым мағайтлі ачам. Туры мен лепірне. Шавын бек бұрын мала. деп беп. мана әмір итсе бұрады. Епсана бір толығын тұратсағы барасыран ғыраттым. Қал құрамасты бінде. Құдасыне айық біледіп, әлікренбе пәрле бұрынна. Итлі ажам, мен ұшныне. Ара-ара, сымақтері стықлаш, пәчі қачаллахи бірделі лариван. Эф візіне ғызіне ерік баратып. Дегех күнда перенгілде бізім хызем бұл малашке. Шәккерібек ялі ялібеде ұрық шукманын. Тақ шанданбақ, ұқшабек юрададыптаны. Вот кулайық, пит хитре, тахлачана мен калын. Сыпани выл хамырын. Ларны шыртен сікседі жылу каре. Ундан выл никам хушмазырақ, кереге умне пычыде, пір күрға хаяр әрех тұлдаржы, ана юрех магар амышны бірзатыттаржы. Ах, лукари... Рехмейт. манран. Ховыражыр. Савыныр. не евашын сулчы сыбани. Мэншын тада хайзы. Чарынзады чы Лукари. Ах, Лукари, юрамашав. Тембек саун зашмеледе. Эй, тата пықсадырына. Кышқырзы яжы Лукари. Шир езі, эрех ведь выл, эрех выл пурнеде хвалать, ощиде да задать, әшсе баха кыштабулень. Пылсыбанее ирексірек іштереші бұлжа. Анжақ лежі пір жывар сыпны сыпманчығын зағайрыде, шывара лекне ерекне пәдембек піріхтерзе кыларчым. Ундан вара үслік пек ашықса гайры. Шук, тивес мар, хивырына, дәрелар Иван. Сыбанее хіргензе, Вара пұрде ұн бадінчен парынчеш. Кашине, хиве хупны чухне, лукари үзір магара пүрдінчен малдан келеде шавытса дұқырым. Атя, атя, уткала, шырық кымба вартрах шаврын галла. Ятлары вылмагара. Читміл старик старикпек яралан забырадан. Шамрық бер хамыр хурпат тебек верезедіні. Чибер арын туяны чух пуша ұқса жүрешші. Шав ғытра келеде маврана да чаватса Ана ертсе тухагансем бір жаврым саркалана-саркалана керу юрди юрларыш. Ундан вара, теплер кулка сыра ішсен, пил барза кулкаласа, шавла жавла тухса кайрыш. те візінчен юлмары. Вал келете тул енчен сылып ярса пидерзе илчче. Унар жутны келетре первығыда шып пүлчі. Магарба мавра чылачен сыма хушмазырды жүш. Мен жіншін қалашасқа взен. худшын ман візім. Мінледе бұлен юраду жінжен паллағынде сымақ тапылма бұлдараймаш. Шабақта малдан мавра сымақ Макар, эппин. Тервал за себе. Туры жапылашырны бұлзан, итме жук. Эпе сана похынып, сандыран ништа да иртмеп, эсте мана юттагыларзан бірақ, тен, телей бүрзен бекек, ергелі бурынса қайы бір, ыранагы пыска тепе пыска нене чынзегелі бір. Візім, упрамзім. Тебір күн не візене, илех пырзатратрыш. Магаренде мавраба пірлех пюрдегече, анчах пюртришінсем пурде шабарт, пәрчен мезір тапран мазырлар ашы. Парне кебедіғынны локариде, тебел кукринче шарламаш. аш. Мен бұлныне магар пырдак тұрзан дейін білжі. ириш ун амышын, чуны духны мен. Магара тюрех урайне персе Упрамын аслы пүртінче лықтулы хына. Пыллы сыра лендерзе яныран, пүртре пірбірінбе ятлашны евр қашқырашса қала калажаща. Упрам пүрші удар віллебек сүрлезе дырать. Упрам келінче уяв. Візен пірден бір ывылі партас паян вуниге жол Менеллі не числаза ирттерме упрам хыйын хэны верлизине пурне течченнне. Паян пәлчік партаста калама Минельник я ячбе ама жына ядарлазах пазар кебешілесе тұқындарны. Ашы піреме келсі баны. Мін жүхлік шабухты дадавыл. Шичи ял тагана рику кышыбей есініші пэрэр ывэш ұвыш пұхыр тарджэш. тұттарчыш. Мойырбахевел Паян партаста ашамышбе бірлехына зіне сыраштерзе жүрейд. Ағывал черет шитні майба, кереге умынчел араган ашумни бұрзадачы. Атте, сана, тавзана, ебе э шалтеже деп, эсте шалтежсе бар дезе сыра күргеді таржы. Аван, аван ывылым, хебірдері ұпрам. Ажу жесне ан жуғат. Тақшан әмірден, валдан тұзыл забыраган незіл ятне, анварла, матур булачам. Осла чагу, ашыне касса илне, упрам чесне жухатме, нигамата махыпаме, прингышын тепри партаза мухтар Ташла тарасын ашы. Ну-ка, кубасышта жав? Дерішті призем. Упрам лашлан кулзаячым. Ха, да, Илтрені ывылым, тервіл. Ташла тарас кукузым, ташла Ташладыны, укша барав варазана. Кымага жүмінші тенгел жинже варым сухалла якумучиларать. Партаза ташла тарас тенін илтсень, выл сенре жіне ғуны сәрме губысне илче, сәргішне хулен хуллен бушларе. Хыттын турца карындарны хелік сасызем, савық чуна, кытыкландарза илемлен яныраза гайрыш. Ну-ка, ну-ка, яра бар, яра бар, бере бар, пире бар. Ала жупмада пратышхыназем. Сирелер урай варинжен, пәді хужа дұғайдында. Барыр вырынын адашлама, пәден бүрде яныратса кышқы жібірі. Шишсе дараган парттас, ашу мінжен парынжеде, аллы зембе халашланза ташла бұшларе. Волкубыз кеви майлы бұлмазанда, да, шавдері хавасланса топырдаттарать. Хынасем пур тепеге хурачне сиксетачыш, ала жупма, шахрыма тапратрыш. Керегере лараган пантелей та, пырттазын хлеснаше, чатаймаря урачне тача, алда купыске вимай ала жупса. «Ну давай, ну давай, никому то не давай, не давай!» Парень ягод собирал, собирал, краснотевку целовал, целовал. Если так маклама-то Чевел чевел чевелчем, чевел чевел чевелчем, тапыртатса кына дырашы тепелге үзір күшлі херлі битлі херарымзем. Пәчік партас часах үвінші, Ол ташлама де, кашкаган булныскер, шәмке шинчи тарне шылза илчі. Үвілішін хебірдені упрам, пір вғыда сасы сыркулза, майық вежізіне Дан пырттаза темеше тенгелік ұдын ұқшаты тарчы. Да, Шағылдын бек хақлы бұл, ажам. ренде шапла бұл, паттыр бұл. Ур жерде де, бұр жүхне де ас бұлад. Дезе она савзалып калем. Амы жеті савынны. Шымылын вәттен-вәттен пұса, пуса, тарзағына жүреген скер, пырттазу не Ибір Иберзана шуратны, ажашласа үстерне, жавынбада пирін биле бұрақ, пызық бұлда патыр бұл, ажубегех ұслы бұл кере. Урынат пыр бұрны жадыван зем, сазарды курайшыне тұрзда қылашлан жопрам. Хамыр ялда, хамыр хужа, әжір, шиер, савыныр, Худяшта гайзанда упрам сайне анманар, упрам шакритовар не хизептовар. Яплавить мадерне, кашкарчу упрамар ташласа барар боль хынасыне хамрда келгонда пірлі ташла бар. Яку мучи упрам ташла пушласа кетмезірех кубысне зірме тапратре шавыншын ченнішке анагунда хыназем урай варинчен сирілжеш бір вахыда пюктре шыпланчы кубыс кына тірлі сазыба сірілзен ыладать упрам жумне сарлага зурбанла керю арме бұрзатычым упрам жабақта та ташлама мариха. Ол бір ғана купыске винейтлері. Шак, кынамар. Аллыне зулчывыл. Пули пулми кевегерлемар. Хамыр Хош бушла. Хошне? Табах чарынчы якумучы. Кузан батши кеввинеи? Ытрывыл хыбаланса. Анаммар, хамыр чувашлы не гала. Э, пәлдем-пәлдем халех, э, бухмах азада илмень. Я мучи шене кеве пушларя. Шав хытрах уризембе так такмаклама тытынче. Эп пахчана тухнине ерми питче ангала, шемерт казап сыпкадывып, тура шинче сиктереп. Карикум, аля матка тух пірле, теретіне хайхи упрамын кымылын. Намазан горман жумра, эберо, назыне камалдавар. Шав вғытра упрам алық паденчи йырхахра шағын задраган шыне сары толыпне вжерце илже, ана урай варине сарза бірахры. Вара візем арымебе иккіште шавдалып шинже ташламады дінчіш. Кубас кәві майбе, еребенде мұна ашлын, кышта вылян мазыр, ытлаши сикмезір, танбагына топ лоп тудырза, уткалаза жүреші. Тетелінзе Эмберги хынасем шыбақ пульчыш. та парзыма хушмарем, Үтті жүхне алы жұбачыш, халхинче алы жұпмада хыймарыш. Пурде шыппын итлесе де видемлін курза пықсадычыш. Сірме губысса сигна, ыдарлында майбен юмахлаза юрланы бекілдінейді. Ха-ха-ха-ха! Пір ыстырқы кем ябала едынса аны евер ағылдатса жөпрам!» жупрам. Шапламаре ғыда Шапла, шапла, тәріс каладан! Тері паклак Павыл херзе Унбайын «Унбайын унашарлараган ли орта ашыне бұлышырым. Шабынбек ташлащана! Кәмзірде тірі упрамдадақ урайынжи толыба пуштараган арым жіне бұқсам. Да, халендесере халал зәм, ташлар, юрлар, саванар. Упрам ирекін саваны савыныне күрзан, мағар жүні темжін пейді құрланжы. Мен пек үрі күрза бұрна швізем, ибер бұр, тері валхайне шак бүртіре йывырын туйныран. Юри алық патне тәттімшіре кайсаларчы. Ибер бұр, макар баллах хайберги каларе. Юлашкевич тавады жул хушинче, он пурны жинче чынақта пызық ұлжын ұзен бұлза ертіреш. Кәтмен жерден тенебек, мала булны хышын магар хайде елдақ ұлжынче. Шамыр қаджа жүхне хибет анлаштарзан, халі ана палаза илмеде евір. Бұл терекленже, сарылже, янахнеде разу халшытса духре. Урықларақ қалазан. Магар халінде Вадам жул зен шутне кече. Малдан чунба юратман, хырақ кушла маврана пәчекіне хынықса жетірі, Ундан вара порынны жемін, юратма да Магар келегені ғышын тебір иге лариван лариванба карчыке, вғы шетнерен, леш тінжіне азанжыш, візем пәтім келе, пурлыға, магар ятне пехелесе хварчиш. Магар Хай журалзай үсіне келде мен бұр ябалызіне лариван зембатне күжарчы. Шапла мағар шамрықлақ пурнышты цабыраган, кел хұшызен шутне кечім. Хышпір жүхне прашниксінче візім ғал, лариван бакаджыге бұрыннывығы требегех упрамзембе әшкізіне хұтшын қалайшы. Упрам ареме марине маврана чергіле шыва кертнем. Реснамыш пулны. Шавынба мағар хый кужу упрама яланах яланақ пыскат Паян візем упрамбатне хынына жавна болады ұқса келінім. Ларать мағар, упрам тепле завынын жентілінет. Келінерінбе үншіншін күшіне елме білмеш. Үштан анзавындырға упрам. Үржіде үнмінлерек. Бұдыр мажыр ұтла хона даран бұғыны бұлсан, пүрдінже шавжавақ шүреме вырын бур, келінже трупаллы крашынлап пешу даган жын, яліпе перу піру упрам гына. Епле таза шуды дать выл. Алық пек пызык сем умынче шын салараган шурдазем пивы шулан паткейде ун жумынче немде мар. Хыйжы кебе ларны чухни хибек сәрім тұқса дуласы жүгінде. Упрамына чулхуларан туянса келіне дейд. Шак тілін мілле ябалана күрмашқын, мән чухлі халық пухынчы малдан. Ачабы жада вражызем ына халіде, хыш піртеттім кашсінче, юрегілзе канды квидерде бұлін пақса гаяшы еші вара хызем. Шудатакан машина кайса мар, деші. Мен жін анзавындырға ұпырам. Келі сала бек. Ері давра шүлі де, құралды. чақ чахчев вешсе Ұпырам Упрамарыме қызен кардын жин ерзерен, құза дұғад. Иге не Игене усрашы. бе бұдексем, хері ғытла. Қайық кәжеген, шу жүжік. Упрамын сарлагада пызық юман седел жіне. Мен-мен гына жүгінда. Сілдел битне чығыт пек шапшуры пер Унда пызық хырымлы чымбала, тулыех пыллы сырағы Базар Базар эрехиде кокшым дулы. Тірлерен пір жыртмалы земмен гына жүг. Таварланы кубысты. Южитне хаяры, саршуба тобыржы, пылі, шөйі, фартаня, кукольшымах, урдебур. бур. Урлық шумне пурлық хутшынса бұратша упраман. Олка жалғына арманне елшенерен юзаттаржы. Шадан бері батне, шырмана кербе лартры. Ял хушынже, хурал бүржі бадынже лавқа үшре. Упрам, ташти-ташти хулана да кайса жүрейд. Хыбатне де хужасем терлешерден киле-гиле каяшы. Ава халь вылмына ашлын саргаланзалар айттулли кереге өмінже. Шуры хура халат хурахалат Сухалі Сухалебе шүшне хулари хужазембе кастарны.